для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. 30 червеня. Вось я і камандзір. І мне раптам чамусьці стала неяк па-інакшаму неспакойна і страшна. Прыгадаліся словы Сідарэнкі «можаш камандаваць». Ніколі пра гэта я не думаў раней, а цяпер задумаўся. Ці магу я камандаваць? Ці будуць слухацца мяне, што гэтыя незнаёмыя яшчэ мне людзі. Іх шэсць, і ўсе яны такія розныя, ёсць старэйшыя за мяне па гадах. Сустрэлі яны мяне не вельмі ветліва. Ці можа, мне так здалося, Можа, таму яны былі хмурыя, нездаволеныя, што іх падняліся рудночы. Мы прыехалі пасля 12, і калі усе адпачывалі, Камандзір батарэі старшы лейтенант Сеўчынка вясёлы і просты чалавек з добрым сялянскім тварам крыху пабітым воспай спачатку прадставіў Віктара вальнова разліку прыбора, потым падвёў сеню да дальнамера, але падначаленых яго не разбудзіў. Гэтых арыстакратаў усюды шкадуюць. У іх павінны быць зоркі стэраскапічныя вочы. Нарэшце звярнуўся да мяне – Пайшлі да тваіх арлоў, лепшы разлік табе даю. Толькі трымаць у руках трэба, а то на галаву сядуць. Разгільдзяі вялікія. Атэстацыя не вельмі каб высокая. Але мне спадабаўся камбат, яго прастата, жартаўлівасць. Гаворыць ён з прыкметным украінскім акцэнтам. І калі хоча вылаяцца, то гаворыць дзіўныя словы «японскі бог». Наогул, тут усё неяк прасцей, чым там на нашай батарэі. Цяпер я пачынаю разумець, што, рыхтуючы нас на камандзіраў, там даволі моцна закручвалі гайкі. Маленькі, чорны, як цыган, баец дзяжурны далажыў, што разлік адпачывае. «Разбудзі!» Падымаліся марудна, перапытвалі «Навошта?» Адзін нават брыкнуў дзяжурнага нагой – Камбат узлаваўся і закрычаў сам «Пад'ём!» Вылетели кулей. Адкуль узяўся той спрыт? «Разгільдяй, японскі бог, гэта вы мне і па трывозе так будзеце падымацца!» «Ну, таварыш, старшы лейтенант, вы ж добра ведаеце, як мы падымаемся па трывозе!» Пакрыўджана папярычыў першы нумар. «Высокі!» з тонкім, як у дзяўчыны, станам цёмна-руды хмуры яфрэйтар. Камбат не асёк, яго надварот усміхнуўся, але сказаў, як напэўна кажа часта, «Разгаворчыкі, муха!» і прадставіў мяне. «Вось вам новы камандзір, яфрэйтар Шапятовіч. Гэта ваш баявы намеснік, яфрэйтар муха. Хоць падобны ён больш на асучым на муху». Муха нешта забурчаў, забурчаў, Дзяжурны шосты нумар выскаліў надзвычай прыгожыя белыя-белыя зубы. Гэты юнак валодае дзіўнай уласцівасцю смяяцца бязгучна. Іншыя разышліся гэтак жа панура і маўкліва, як і пастроіліся. Залезлі ў нішы. Я не ведаў, што сказаць ім, як, з чаго пачаць знаёмства. Да, уласна кажучы, я не меў права на доўгія размовы. Камандзір батарэя загадаў спаць. Я чуў сябе даволі няёмка, на мяне не звярталі ўвагі, як бы не прызнаючы за камандзіра. Толькі гэты муха спытаў, не высоваючыся з нішы, «Камандзір, а ты што скончыў?» «Як што? Я з вучэбнай батарэі?» «Не!» Э, да арміі аўтадарожны тэхнікум а зняважліва працягнуў ён і памаўчаўшы паведаміў а наш камандзір в універсітэце вучыўся чаму ж не давучыўся хацелася спытаць з іроніі але я успомніў што Былы камандзір гэтай гарматы старшы сяржант Малашкін, цяпер камандзір агнявога ўзвода. Да таго ж я не бачыў яшчэ гэтага чалавека, і было б мне проста непрыстойна гаварыць так. Ды і не гэта закранула мяне ў словах мухі, а яго зварот на ты. Ці не будзе гэта падрывам майго камандзірскага аўтарытэту? Колькі месяцаў нам упарта паўтаралі, што найбольшы дысцыплінарны грэх быць з падначаленымі за панібрата. Але я адчуваю цяпер, калі сяджу ў адзіноце і пішу, што мяне не хопіць рашучасці на пачатку патрабаваць, каб да мяне звярталіся інакш. Мяне непакоіць гэта і ў той жа час здаецца недарэчным. Няўжо трэба вырашаць такія праблемы, калі ідзе змаганне не на жыццё, на смерць, калі яна смерць гэтая глядзіць табе ў вочы кожную хвіліну. Добра ў такі час адказваць толькі за самога сябе і больш ні за кога. Напісаў я гэта і падумаў: А як жа там? Хто адказвае за лёс цэлага палка, арміі, усёй краіны, Нікчэмнымі здаліся мне праблемкі, страхі, перажыванні, Я просто спалохаўся новых цяжкасцей. А я не маю права палохацца, трэба ўсё перамагчы, трэба быць гатовым да большых цяжкасцей і большай адказнасці. Трэба рабіцца салдатам. Калі ўсе паснулі, а мне ўзрушанаму не спалася. Я пагутарыў з дзяжурным, гэтым чорным прыгожым юнаком, і на дзіва сабе даведаўся, што ніякі ён не цыган, ні малдаванін, а наш магілёўскі хлопец. Ён бліснуў сваімі прыгожымі зубамі, а чаму нас у вёсцы чарнякамі празвалі? Потым між іншым сказаў, муха заняў месца, дзе спаў камандзір, ваша месца дужа хоча камандзірам стаць. Я ўбачыў, што сеня таксама не спіць, блукае па пазіцыі, і мы сустрэліся. Селі недалёка ад маёй гарматы за вялікім каменем, каб ніхто не бачыў нас. Унізе раскінуўся горад, увесь як на далоні, скрыжаванне пяці вуліц у цэнтры драўляныя са стандартных дамоў пасёлкі на паўночнай і паўднёвай ускраінах, гмахі рыбакамбіната каля заліва, партовыя склады, да якіх падыходзяць чыгуначныя лініі, доўгія стрэлкі прычалаў, каля іх сіратліва туляцца адзінокія караблі. Горад спіць. У дамах спяць жанчыны і дзеці. Тут як і ўсюды на зямлі, многа дзяцей. Мы бачылі іх, калі часам прыязджалі ў горад у выхадны дзень, атрымаўшы увальнітельныя. Не, неспакойны сон людзей у такі час. Магчыма, толькі дзеці, маленькія, такія, як мая Ленка, спяць спакойна. сядзелі моўчкі і глядзелі на горад. Два вялікія чырвоныя сонцы сляпілі нам вочы. Адно з белага паўночнага неба, зацягнутага празрыстай смугой, другое з чорнага заліва нерухомага, люстрана гладкага. Чаму сёння сонца такое чырвонае? Я сказаў: "Ведаеш, Сеня, мне неяк па-новаму неспакойна. Магчыма, я баюся, што не змагу камандаваць гэтымі людзьмі. Я кіўнуў назад на ствол гарматы, накіраваны ў неба на захад. Яны непрыветліва сустрэлі мяне. Адзін першы нумар муха, прозвішча якое адразу на ты, ты камандзір, абразліва неяк. Прыжмурыўшы блакітныя вочы, Пад густымі брывамі сеня паглядзеў на мяне з прыкметнай роняй, як дарослыя глядзяць часам на дзяцей. Глупства. Не думай пра форму, сказаў ён. Я не адразу зразумеў, што ён мае на ўвазе. Калі нас вучылі, то залішне надавалі увагі форме, нібы ўсё вызначае яна. Ад нас нават патрабавалі, помніш, каб мы, я да цябе, ты да мяне звярталіся на вы, А хіба ў гэтым галоўнае? Галоўнае ў змесце, у сутнасці людзей, у іх шчырасці, адданасці ідэі, у калектывізме, прыязнасці адно да аднаго. Ты ўстрывожыўся, што сустрэлі не так, як ты хацеў. Дзівак, людзі проста хацелі спаць. Пройдзе час, разам пабудзеце ў баі, ты праявіш сваю волю, яны ты думаеш яна ёсць у мяне воля Ого <laughs> яшчэ якая я магчыма менш за цябе здатны да ўсялякага камандавання але я веру у людзей людзі добрыя пераважная большасць яны заўсёды памогуць і самі падначаленыя камандзіры на Толькі твайму другу кідалу хацелася ўтапіць мяне. д'ябла, мне друг. Я табе прызнаюся. Ты вось не спіш, бо нечага спалохаўся, чаго сам не ведаеш. А я хаджу і радуюся. Ведаеш чаму? Што я адарваўся ад гэтага чалавека, адкідалы. Сорамна прызнацца, але я баяўся яго і ненавідзіў. І гэта разумееш, як было цяжка. Гэта блытала мае пачуцці. А я хачу, каб... Каб у іх была поўная яснасць. Ворах ёсць ворах, і ўся мая нянавісць павінна скіравацца туды. Ён махнуў на той бок заліва. А чалавек, які са мной разам страляе па ворагу, наш чалавек, яго я павінен абавязаны любіць. Ну, паважаць хаця б, верыць яму. А я баяўся яго ненавідзіў, хадзіў і азіраўся. Чорт ведае, якая неразбярыха была тут. Ён пакруціў кулакамі каля сваіх грудзей. А цяпер супакоілася, проста і ясна стала. Я дагэтуль ні да каго не адчуваў нянавісці, я любіў людзей. Мой бацька быў і маці вялікія гуманісты. Тата сам паехаў на ліквідацыю эпідэміі тыфусу і заразіўся там. Спачатку вайны Сеня ніколі не гаварыў так многа і шчыра. Цяпер жа ён гаварыў з нейкай дзіўнай салодай, разважліва, паклаўшы на камень галаву і часам нават заплюшчваючы вочы. Толькі калі ўспомніў маці і бацьку, прыўзняўся. Спачатку на кароткі момант, як бы нейкі прамень асвятліў яго твар, а потым наплыў цень смутку, ён уздыхнуў: "Мая гаротная мама". У мяне балюча сціснулася сэрца. У яго одна мама, а у мяне і маці, і бацька, і Саша, і дачка, але хіба мне лягчэй мой неспакой, трывога за многіх дарагіх людзей. што схаваны за сопкамі на поўнач ад горада загулі маторы. Пачуўся голас камандзіра батарэі, значыцца яму не спіцца таксама. Разведчык, што за шум? Свае таварыш старшы лейтенант. У паветра ўзнялося шэсць тупаносых знішчальнікаў і, развярнуўшыся чамусьці, пайшлі не на захад, а на поўнач – по заліву нізка над вадой. Мы правялі іх позіркамі. Відаць, дзесьці нашы караблі атакуюць, паляцелі на дапамогу, сказаў Сеня. Ты чуў вячэрнюю зводку, спытаўся я. Яны перайшлі ў наступленне і тут. Музыка Я сам здзівіўся, што сказаў пра гэта зусім спакойна. Як, дарэчы, спакойна і выслухаў гэтае паведамленне знаёмага радыста на КП дывізіёна, дзе мы спыняліся па дарозе сюды на батарэю. Сценя кіўнуў галавой і задумліва памаўчаў. Калі і тут здарыцца тое, што там на заходнім фронте, горача нам прыдзецца. Тут няма куды адступаць. Мяне перасмыкнула ўсяго, і я мімаволі азірнуўся на высокі камень за нашымі спінамі, які сапраўды як бы перагароджваў дарогу назад. Ты думаеш, яны перамагаюць там? Яны наступаюць, адказаў ён са спакоем, які на гэты раз абурыў мяне. Як гэта ты можаш вось так спакойна? Не разумею. А чаму ты не думаеш, што гэта манеўр, стратэгічны манеўр, такі, як у Кутузава? Ты ж сам не верыш у гэта, а таму хвалюйся. Навошта нам ашукваць сябе? Трэба глядзець праўдзе ў вочы без панікі, без страху. Так мы хутчэй мабілізуем свае сілы. будь спакойны, мабілізацыя гэтая разгортваецца па ўсёй краіне. Я ўпэўнены з такім размахам. Я кажу не толькі пра мабілізацыю людзей арміі, але і пра мабілізацыю душэўных сіл маіх, тваіх, нашых пеця, нашых сіл, каб усе мы перамаглі страх, паніку. Я паглядзеў на яго з павагай, і неяк адразу супакоіўся. Мне нават зрабілася сорамна, што я сапраўды панікую той час, калі ён сень, якога мы называлі мамчыным сынком, вось такі спакойны і разважлівы. Мне захацелася сказаць яму нейкія добрыя сардэчныя словы, але я не знаходзіў іх і толькі углядаўся ў адзінокую постаць на адной з гарадскіх вуліц. Калі ж павярнуўся да сені, то ўбачыў, што ён спіць, няёмка адкінуўшы галаву на выступ каменя. Тады я дастаў з кішэні свой сшытак і пачаў пісаць. Захацелася хутчэй, пакуль не забылася запісаць нашу размову. А заадно падзяжурыць пры сеню, каб разбудзіць яго на выпадак трывогі. І вось сканчаю свой запіс – Сонце, як добры вартавы нізка абышло Барнцава мора і цяпер ужо глядзіць з усходу з прастораў кольскай тундры. Неба зноў стала блакітнае, без смугі, зноў лётны дзень. 3 ліпеня. Тры дні не было ні сну, ні адпачынку. Канчаўся адзін бой, цягалі цяжкія скрынкі з боепрыпасамі. Не ўправляліся сцерці з маскі са снарадаў, новы налёт ад выбухаў бомбаў, грукату стрэлаў, ад стомы і бясконцага напружання. Гудзе ў галаве і баліць усё цела. Фашысты наступаюць недзе там, за заходняй ліцай, на мурманскім напрамку, як афіцыйна паведамляецца ў зводках, і хочуць паралізаваць тыл, разбурыць горад, які забяспечвае фронт усім неабходным. Горад гарыць. Другі дзень гараць бензасклады, і ўсё навокал застелена чорным едкім дымам. Ад яго слязяцца вочы і кашаль, раздзірае грудзі. Усе батарэі нашага дывізіёна сцягнуты да горада. На дапамогу нам прыйшлі ваенныя караблі. Такое ўражанне, што маракі прымаюць на сябе удары пікіроўшчыкаў, каб адцягнуць іх ад горада. Большасць бомбаў падае ў заліў. Сёння з раніцы хмарна, і ўдалося крыху паспаць. Хочацца шмат што запісаць, але ўсяго запісваць не ўдаецца – бо ведаю, адчуваю перадышка ненадоўга. Памяць асабліва яскрава ўтрымлівае першы дзень, першы мой бой, калі я стаў камандзірам. Thank you. заснуць у тую раніцу мне так і не ўдалося. Камбат яшчэ да снедання пачаў вучэбную трэніроўку, падняўшы батарэю па сігналу трывога. Даведаўшыся, што стральба не баявая, нумары майго разліку бурчалі асабліва муха. «Мала баявых трывог, дык на табе яшчэ вучэбную. Трэба было да вайны вучыць». Сеўчынка жонка ў тыла даслаў, дык не спіцца яму, блукае ўсю ноч злуе. Я здзівіўся. Там, на вучэбнай батарэі, мы ніколі ў прысутнасці камандзіраў аддзяленняў не адважваліся асуджаць учынкі дзеянні афіцэраў. Ці не таму яны так паводзяць сябе, што не прызнаюць, не жадаюць прызнаць мяне за камандзіра, думаў я. Стралялі вяла і наўважліва. Адзін маленькі чарняк вельмі спрытна ставіў трубку і перадаваў снарад зараджаючаму. Павел Астахаў, высокі з доўгімі рукамі, былы каваль падольскага завода, ляніва браў патрон, узважваў на руках і не зараджаў, а перадаваў яго другому трубачнаму фрыду. А мы, калі вучыліся, зараджалі абавязкова. Чаму ж Астахаў не зараджае? Знарок на злосць мне – Увесь час карцела патрабаваць, каб ён зараджаў і страляў, паварочваў ручку спуска. Але я не адважваўся, раптам тут рабілася так і да мяне. Але калі я ўбачыў, што першы нумар муха сумяшчае стрэлкі азіму, то вельмі прыблізна, без патрэбнай дакладнасці не вытраваў. Я фрэйтер муха. Хіба так трэба сумяшчаць? А як трэба, агрызнуўся юн. Ды пры такім сумяшчэнні снарад будзе чорт ведае дзе ў неба па цэлім. Ха, а ты хочаш кожны снарад у самалёт, ого! Мы так у неба цаляем, засмяяўся на другім баку гарматы чацвёрты нумар маўклівы конкін. І тут жа пачуўся крык камандзіра батарэі. Чацвёртае! Куды ў вас ствол глядзіць, японскі бог, камандзір да мяне! Thank you. Я з'явіўся перад разгневаным сеўчынкам і здзівіўся. Дзе той добры жартаўлівы чалавек, які ўначы прадстаўляў мяне разліку? Што ў вас там робіцца? Я не стаў выдаваць муху, ведаў, як можна апраўдацца ў такім выпадку. Закруціўся кабель сінхроннай перадачы, таварыш старшы лейтенант, схлусіў без запінкі. Калі вярнуўся да гарматы чарняк і астахаў, глянулі на мяне вінаваты і спачувальна, муха сустрэў нахабнай злараднай усмешкай. «Ага, больш не будзеш прыдзірацца!» Я не пазнаў свайго разліку, калі неўзабаве аб'явілі баявую трывогу. Куды дзелася вяласць і няўважлівасць? Усе ўраз падцягнуліся, застылі на сваіх месцах у напружаным чаканні – Самыя непрыемныя хвіліны, якія праходзяць з моманту, калі вораг выяўлены і да пачатку агню. Па арыенцірах і каардынатах, якія далі разведчыкі, мы хутка знайшлі самалёты ў ранішнім блакеце. Няўзброеным вокам яны сталі відаць кіламетраў за трыццаць. Іх было не два і не тры. На горад ішла цэлая паветраная армада. Машын дваццаць куды яны абрушаць свой смертельны груз, на каго? горадзе натужна раўлі сірэны паветранай трывогі. Маленькія чалавечкі мітусліва бегалі па вуліцах. Куды яны схаваюцца? Ці даволі там надзейных мест? Сірэны, якія я пачуў першыню, і цывільныя людзі, а там жа жанчыны і дзеці, нарадзілі новыя пачуцці – боясь за тых, што мітусяцца там на вуліцах, шукаючы ратунку ад ненавіснага ворага. Нейкія тры мінуты здаліся пакутліва доўгімі. Хутчэй бы яны зайшлі ў зону агню. Я ўбачыў, як у мухі збялелі вушы, Няўжо і я такі, шакая ганьба, хіба будуць паважаць такога камандзіра. Дякуй Богу, што ніхто не глядзіць на мяне. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.